50 languages. Sixty-five. 65. 65. การปฏิเสธสอง Negation 2. Negation 2. แหวนวงนี้แพงไหมคะ Is the ring expensive? Is the ring expensive? No, it costs only 100 euros. No, it costs only 100 euros. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ But I have only 50. But I have only 50. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม Are you finished? Are you finished? ไม่ยังไม่เสร็จค่ะ No, not yet. No, not yet. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ But I'll be finished soon. But I'll be finished soon. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Do you want some more soup? Do you want some more soup? ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ No, I don't want any more. No, I don't want any more. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ But another ice cream. But another ice cream. คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Have you lived here long? Have you lived here long? ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว No, only for a month. No, only for a month. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว But I already know a lot of people. but I already know a lot of people. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Are you driving home tomorrow? Are you driving home tomorrow? No, only on the weekend. No, only on the weekend. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ But I will be back on Sunday. But I will be back on Sunday. ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Is your daughter an adult? Is your daughter an adult? ไม่ใช่ค่ะ ลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี No, she is only seventeen.